Ете, тоа беше добро познатата шеста глава од Јован. Е, сега вечерва ќе се обидеме во наредниот половина час да покриеме од први до 14 стих, односно оној дел со нахранувањето на, како што Библијата вели, 5000 мажи, а што во превод би било 15 на 20 на илјади луѓе, може да се земе, затоа што имало тука жени, деца, носеле со себе. Значи, огромно мноштво. Ако биле 20 на илјади, тоа е значи цел мој роден град. Свети Николе, дали и толку има тука некаде. Видовте и самите на таа полјана, колку беа поседнати. Еве да го прочитаме текстот, иако убаво ни беше презентиран. Потоа отиде Исус на другата страна од Галилејското море, наречено Тиверијатско. Многу народ одеше по него, зашто ги гледаа чудесата што ги правеше над болните. Исус се искачи на гората и седеше таму со своите ученици. А наближуваше јудејскиот празник Пасха. Тогаш Исус ги подигна очите и виде дека многу народ доаѓа кон него, па му рече на Филип: "Каде да купиме леб за да се нахранат овие?" Тоа го рече за да го искуша, зашто самиот знаеше што ќе направи. Филип му одговори, нека им стигне леп за 200 денари, па секој од нив да добие помалку. Еден од неговите ученици, Андри, братот на Симона Петра, му рече, тука има едно момче кој има пет јачменови лебови и две риби, но што е тоа за толкаво множество? А Исус рече, нека поседнат луѓето. Имено имаше многу трева на местото, па поседнаа луѓето на број околу 5000. Тогаш Исус, Исус ги зеде лебовите, за благодари им ги раздаде на учениците, а учениците на оние што поседнаа. Исто така и од рибите, колку што сакаат. Кога се наситија им рече на своите ученици, соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо, И така ги собраа и наполнија 12 кошници со парчиња од петте јачменови лебови што им останаа на оние кои јадеа. Луѓето која го видува чудото што го направи рекоа ово е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот. Ке го прочитаме и паралелниот текст што се наоѓа во Марко, исто така шеста глава, зашто таму има некои елементи кои што овде не се присутни. Значи Марко шеста глава 30 до 44. Марко 6, 30 до 44. И апостолите се собраа при Исуса и го известија за се што направиле и што поучувале. И им рече, дојдете вие сами на пусто место и починете си малку, одморете си малку. Зашто мнозина доаѓа и си заменуваа и немаа време ни да јадат. И отидоа со кораб на пусто место насамо. Но ги видоа кога заминуваа и мнозина ги познаа и се запатија пеш од сите градови и стигнаа пред нив. А кога излезе од коработ, виде големо множество и се сожали за нив, зашто беа како овци без пастир и почна да ги поучува многу. И толку многу што е, и бидејќи времето поодмина доста, неговите ученици му пристапи и му рекоа, во е пусто, а веќе е доцна. Распушти ги да си отидат по околните колиби и села и да си купат нешто да јадат. А тој одговори рече, дајте им вие да јадат му рекоа да одиме или да купиме за 200 денари па да им дадеме да јадат. А тој им рече, колку лебови имате? Одете и видете. И кога узнаа рекоа пет леба и две риби. Им заповеда и ги, да ги наместат сите по групи на зелената трева и прилегнаа во групи по 100 и по 50. И ги зеде петте лебови и двете риби, погледна кон небото, благослови ги, раскрише лебовите, па им даваше на учениците да ги ставаат пред нив И двете риби им ги раздели на сите. И сите јаде и се наситија. И кренаа 12 кошници полни со лебни залаци и од рибите. А оние кои јадеа леб беа околу 5000 маши. Ова чудо е забележано, не случайно веројатно, во сите четири евангелија. Знаете, многу работа има во овие трите синоптички евангелија, што ги нема во Јован, а ги има во Јован, што ги нема во овие три. Меѓутоа, ова чудо е забележано во сите Евангелија. Ото ако забележавте, значи, се враќаме во Јован 6 глава, со текстот, се вели дека наближувало Паската. Секјавате кога се случуваше настанот од петата глава Јован? Пак Паска. Цела година имате период од петата глава, случувањата во петата, со овие случувања во шестната глава. Значи, еве, Јован, некој работи не ги забележал, немало потреба, тоа што биле забележени од Марко, Матеј, Лука. И, како вовет, тоа ќе кажам дека, што им понудил за храна? Значи, нахранил големо мношто, меѓуто што им понудил? Пазите, јас не верувам дека биле токави рибите. Читав коментари дека биле нешто како сардини знаете, средина кукава. И тоа рибите биле сушени. Тоа било вообичаена храна која што ја јаделе рибарите во тоа време. Значи, леп, јачменов и сушени риби. Че значи, не биле живи, сигурно. Па да ги готват, да било што. Како и да е, тоа било скромна храна. Зошто Исус им ги нахранил со скромна храна? Го следале големо мноштво, тие веќе имале проблем, проблемот нивни бил, трчале по чуда трчале по сензации. Исус не сакал да им остави печаток дека може да им понуди не знам какви раскоши. Зато што не е тоа суштината на неговото следење. И плюс тоа, ако забележавте, останале до касно, па им се приело, им дал скромна храна за да не ја заборават пораката која што предходно ја слушале. Знаете која убава ки се најаде човек после отиде тоа. <clears throat> Значи, не сакал да им даде нешто што ќе ги привлече, што ќе задирне во нивните телесни желби и апетити. Ништо раскошно. Туку, ете, за да ги задоволи оние најнеобходни човечки потреби, ете, да јадат тој ден. Кој знае, може би цел ден поминале таму, барем еден, еден скромен оброк, ако не повеќе. Како што видовме, тоа големо мношто веќе го имало проблемот со чудата. и во самата глава, е, видовме низ записот, кукав проблем било тоа за нив. Трчале по лебот и по рибата. Меѓуто тоа целта Христова не била. И сега да влеземе во суштината на овој текст. Ке кажем еден пример. Да речеме дека играат Македонија и Данска раконет. Европско првенство и губи Македонија 10 гола разлика. И сега, што би било, што од корист ќе бидам јас, ако е селекторот мене ме пушти, јас да заиграм, што јас ќе направам, но да и кажам, немам фатено ниво раце, воопшто, ракометна топка, не знам. А може би сум фатен како помал, тамо на физичко не се ни секјавам, ракометот не ми е нешто многу привлечен спорт, никогаш не би бил. Видо, јас со таа топка многу-многу не можам да направам, ама ако го пушти Кире Лазаров, значи земљакот мој, <laughs> а, и те како многу може да направи. Ако Исус мене ми ги дадеше овие пет леба и две риби, ако бев гладен како овие, веројатно ќе ги изедов. Ништо повеќе не можам да направам. Ама пет леба и две риби во рацете Христови, <laughs> Виде што станува со нив. Целата суштина, всушност, на овој дел, ова може да биде еден вид како мисионска порака, можеме да сватиме така, е да му дадеме што имаме на Христа во неговите раце. Успехот после ќе дојде. Затоа што тој е тој кој што ќе умножи, тој е тој кој што ќе го донесе успехот. А ние треба да дадеме она што имаме. Што имаме тоа? Колку е, толку е не смееме никој да мислиме дека е малку. Е сега, Исус имал две работи овде, сакал да им покаже. Првин да, за апостолите, да ја препознаат потребата за духовната храна на овие луѓе. Значи, иако овде И гледаме задоволувањето и на телесната потреба, че значи, Исус и тоа го прави, но пред се и Филип, и Андреј, и Петр, и останатите требало да ја забележат потребата на овие луѓе од духовна храна. Ова било големо мноштво. Очигледно била оваа телесната потреба. Нели, станавле цел ден. Меѓутоа, што е со духовната потреба? Пазите, ние сме тука 30 на 20 ти не знам колку души сме вечерва. Имаме 7 милиарди жители на оваа земја. Јас верувам дека очигледна е за нас, барем, треба да биде очигледна потребата на овие луѓе околу нас, комшиите, па понатаму да не одиме од духовна храна. Се слагате сигурно со тоа. Светот тоне во неморал, во... Луѓе се самоубиваат, гледате секојдневно, скокаат од згради, кој што се не прават. Кој знае што се не прават. Очиглена е потребата на овој свет од духовна порака, од духовна храна. И не смееме да кажеме, па што можеме ние да направиме сега 20 души тука? Зато што оној кој што прави е Господ, не ние. А ние, што треба, да му дадеме тоа што имаме да му дадеме. Тоа е всушност петиот стиг, нели? Тогаш Исус ги подигна очите кога го виде нели тоа мноштво, виде дека многу народ доаѓа кон него, па му рече на Филипа: Каде да купиме леп за да се нахранат овие? Ако Исус не го кажал тоа, може би немало да им текне на учениците. Дека треба да се јаде. На нив веројатно им текнало, ама дали им текнало за други? Нив веќе црвата им кркорале. Значи, затоа и ова прашање упатено до Филипа, не знам зашто баш до Филипа, не е небитно, каде да купиме леп за да се нахранат овие? И се честиот сик што гледаме, тука уште една поука. Требало да научат да имаат вера во Бога. За жал ја нема. Што вели Филип? Осно, не вели ништо на шестиот стих, подосно ќе каже Филип, и ќе го анализираме тоа што кажал Филип, што кажал Андреј. Шестиот стих вели, тоа го рече Исус, го поставила прашање до Филипа, зошто? За да го искуша, да му ја испита верата. Зашто? Зато што самиот знаеше што ќе направи. Исус секој знае што ќе <laughs> што ќе направи. Него дај да видиме што тие мислот. Пазите, ова е една изворена паралела, може некоја друга прилика може да зборуваме за тоа, со хранењето на израелците во пустината од Господа, позато па е Исус подосна, ќе им спомне тој пример, преку Мојсија, со онаа мана. И тогаш постојано гунджале, биле незадоволни. Се им било малку, биле гладни. Па вода нема, па, па вода кој ки ни даде, па сето тоа е поради неверие. Исус му поставува прашање до Филипа за да ја испита неговата вера. Значи, требало да ги поттикне да ја препознаат, да ја увидат потребата за духовна храна на светот, на целиот тој свет, таму 20.000 души, порака и до нас, и да научат да имаат вера во Боја. Замислите си, предходно биле сведоци на толку многу чуда. Ова е трета паска на која што Исус нема да присутствува на ова, меѓутоа трета паска спомната, значи тоа се веќе две години поминати со нив, толку чуда се изнагледале, а сепак вера немаат. Што покажува ова? дека, вера, дека чудат не произведуваат вера. Често пати знаеме да кажеме, леле, како можеле овие израелците овака да испопаѓаат во, во, во пустината? Па ние да сме били на нивно место, па како да гледаш море да се отвара, па не знам ова, па не знам тоа. Па нема шанси тоа да се заборави, немаше? Не. Верата на што се базира? На Божито Слово. Не на чудата. И сега видите, се поставуваме и ние прашање, што ми, ние можеме да направиме за овие 7 милиарди жители, кои што многу брзо се умножуваат, кажуваат некои проценки за многу кратко и до 10 ке достигнат. Видите какви проблеми се, се јавуваат на земјата со самата, со самиот раст на бројот на жители. Меѓуто ние имаме друг проблем. Како ќе им го однесеме Евангелието? Што можеме ние? И ние сега како луѓе премногу калкулираме. Премногу калкулираме и во тие калкулации никако да го сместиме Бог. се од Бог. Еве, еве пример. Еве, ние како луѓе што правиме? Еве го Филип, седми стих. Односно не. Се извинувам, првен ке ќе отвориме во Марко ќе се вратиме шеста глава, значи затоа ја читавме, таму има некои моменти кои што овде не се забележани. Знаете ли прво нешто што искалкулирале учениците. Првиот нивни предлог, знаете ли што бил? Дај да ги пуштиме да се одат дома таму, па нека си се снајдат они да јадат. Ево читаме тоа во шеста глава Марко. Еве што вела 35 стих бидеќи времето поодмина доста. Значи се свечерува веќе, Неговите ученици му пристапи и му „Место местово е пустоа, веќе е досна, распушти ги, за да отидат по околните колиби села да си купат нешто да јадат. Нека идат, нека се снајдат, што ние им береме гајлен за храна. И ние ќе речеме, што сега јас ке се секирам тамо за Карпош, за не знам за... Абе, ние дали се прашуваме, дали се секираме за комшиите, дали знаат воопшто за Евангелијата. Може да се викаме, абе Господ го ке ги извести нив, Ше имам јад да им се секирам на нив? имам проблем, нека се снајдат. Тоа е првото нешто што го кажуваат учениците. Распушти ги, нека се отидат, да си купат нешто да јадат. Ама Исус што им вели? Не, вие дајте им да јадат. Како ние? Со кои средства? Со што? Како? Не е можно. Не можеме ние. Втор, втора калкулација. Еве сега, Филип, една ред. Значи сега сме во шеста глава Јован. Што вели Филип? На, значи, на прашање Исусово во петиот стих, каде да купиме леза за се накранат овие, Филип му одговори, Нека им стигне леп за 200 денари и па секој од нив да добие помалку. 200 денари да имаме, Господе, помалку ќе добиат. Што фајде од тоа? Знаете ли кој е втор, вториот изговор обично? Често пати се слуша секаде. Нема пари. Нема пари, нема пари. Пари треба. Добро, парите се, нели, фактор. Се слагаме сите, живееме во такво време. Ама, дали парите се клучни? Што мислите? Парите се тие кои што го испроповедале Евангелието, го однеле до крајот на светот, зборам во времето на апостолите. Парите ли биле? Ајде да отвориме во Матеј 9 глава. 37 38 стих. Мате 9 глава 37 38 стих. Тогаш им рече на своите ученици, че Исус им вели, Жетвата на вистина е голема, а работници малко. Молите го тогаш господар на жетвата да испрати работници во својата жетва. Пари ли фалат? Или пари ли нема? Да, реков парите се фактор, работни си фалат. А парите не се проблем. Не, не, не нема пари, него знаете што е вристинскиот одговор? Нема вера. Сетете се само на она што а, Перозо ни го велеше овде, кој знаете се соочувавме со проблемот со покривот на црквата. Значи, не, нема пари, нема вера. Не, нема пари, нема работници. Работници фалат. Молете го господарот на жетвата да испрати работници. А за пари, што се сегирате за пари? Господово е сето сребро, сето злато. И подосна, затоа што работници фалат, подосна Исус ке ги вработи. Во истото тоа, во истиот значи, пасос, што, што ќе прави Исус подосна? ќе го дели лебот и рибата, меѓутоа, ангажирајќи ги самите ученици. Може ли сам, меѓутоа, и тоа е самото поука. И третиот изговор, човечки, човечки калкулации се тоа, случајот со Андре се, Андре доаѓа, во осмиот стих, значи Петровиот брат, и ми му вели, тука има едно момче, кој има пет јачменови лебови и две риби, Но што е па тоа за токаво мноштво? Ништо не е пет леба и две риби. Ви кажав, скромна храна. Момчето, веројатно, од добро, добро воспитано, значи, од добра фамилија, мајката ете се погрижила да му обезбеди ете, еден-два сендвича да се има, затоа што, веројатно, добро било познато дека Исус многу збори. Да е многу да збори, да долго овлечи, така да не е лошо да си понеси со себе. Е, за, за, за за разлика од другите, кои што веројатно имало никој што <laughs> нешто да донесе, ова момче си зело со себе јадење. И како да и се Андре вели, еве имаме сега тука пет леба и две риби, ама што е тоа за ова мноштво? И повторно дали забележуваме дека тука нема вера, ништо друго, нема вера и покрај сите оние чуда што ги изнагледале и покрај тоа што знаат, слушале, читаат во Стариот Завет, за нивите предци во пустината, 40 години храна, 40 години вода, 40 години во исти обувки, нови, ништо не име, не попуштаат. <laughs> да. Значи, еве, Исус им рекол, дај да видиме што имаме. Ама Андре вика, еве, тоа имаме, ма што е тоа? И сега ние често пати Еве сум јас. Ама што вредам јас? Што можам јас, Господи? Еве, можда не знам да проповедам, можда еве. Ама што вреди тоа? Што ќе помогне тоа? 20.000 се. Да ја повторам она главна поука овде. Дај го она што го имаш во Господови раце и гледај по тоа чудо. Повторно даваме тоа, предај му се на Господа. Предај му се. Предај му се што имаш, после ќе видиш чудо. Тоа се нашите калкулации. Значи, да да се отрасиме од нив, прати ги дома, нека му си гледаат чаре, нека си најдат храна. Второ, што беше со Филип? Немаме пари, немаме средства, од да купиме толку? леп, риби, односно храна, било каква и да е. И трето, абе, еве, еве, еве, имаме нешто што имаме, ама што е тоа? Што вреди тоа? Кога го дале тоа што го имале, тоа што го нашле, значи, од момчето, Исус им вели, нека поседнат луѓето. ли? стоеле, стоеле, издржале толку време, го слушале големиот учител, нека поседнат луѓето. Имали имаше многу трева на местото, па поседнаа луѓето, на број околу 5000, вековме, значи жени и деца тука, големо множество, И тогаш Исус ги зеде лебовите, за благодарим ги раздаде на учениците, че ова е Ова се силни алузии на Светата вечера, често пати знаеме и, и овие текстови подоцна оној дел посебно од шестата глава да го користиме токму за света вечера. И што се случува? Ги заблагодари, значи заблагодари уствари, им ги раздаде учениците, учениците на оние што поседна, исто така и од рибите колку што сака. Дај го она што го имаш и гледај чудо. Господ знае да калкулира, ние знае да калкулираме секој сме. Ете, толку можеме, не можеме ние, не сме мокни. Господ калкулира, множи со големи цифри. Значи, еден па со многу нули натака. Може да предпоставите сега колку храна за сите, за да се нахранат, па дори и 12 кошови на крајот останале полни со риба и со леп. Па, може да предпоставите, значи, не 200 денари, не знам колку пари сето тоа коштало. Односно, еве, од пет леба и две риби, да речеме дека двајца ќе се најадат од тоа. Мада реков, скромно е, тие рибчиња биле мали, кој знае дали еден ќе се најадат. И тоа како и да е, Господ множи со големи цифри. Предај му се што имаш. Ако му ги предадеш неволите, Господ не знае само да множи, Господ знае и да дели, и да одзема, па има и гума, брише и така натаму. Господ е големиот математичар, не забравим. И забележуваме во самото чудо дека колку што повеќе даваме, толку повеќе ни се дава. Учените се само зимат. Во самиот запис се забележа тоа. Идат, зимаат и носат. Кого добиваат? Да не забравим, ова исто многу добра полука, ќе отвориме во еден стик да прочитаме овде, во прво послание на Коринќаните 4.7. Прво послание на Коринќаните 4.7. Некоја знаеме да кажеме, па што можам јас, ама некојаш можеме да отидеме и од друга крајност, да кажеме, а без мене црквата не може. Да се фалиме со оно што го имаме, што го поседуваме со своите дарови и таленти, меѓутоа И најдуховниот човек, овде што е, она што го примил, односно оно што го има, го примил. Го примил од Господа. Погледнете овој стих, го имаме порано спомнувано, значи прво послание на Коринјаните 4.7. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш што не си примил? И така ако си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Имаме ли нешто што не сме примели? Нема се од Господа. И колку повеќе го користиме тоа и го даваме за благодат на другите, на тоа мноштво, толку повеќе ќе ни се даде. Што не е тоа само во финансиска некоја смисла, туку било како. Господ така ги умножува даровите. И дури, значи, ем се а сите, замисли си, пет лева беа и две риби, што да правиме, како да ги хранење. Овде на крајот испадна дека се наситиле и дури е останало. Да ја посетам само нешто, не знам дали сте забележале. Не сме биле ние во некоја ваква ситуација, ама имаме на барем на три месеци заеднички ручек. Гледате, некојаш може некој од нас да си каже, а не можам, не успеав да сготвам ништо. Да однесам една тегла ајвер, да речем. А што ќе направам јас една тегла ајвер, ај ке се срамам тамо. Не, земи и однеси тоа што имаш. Господ ќе благослови. Ај кажете ми кога снемало. Сме изеле некојаш се, секојаш имало и секојаш и останало. Па јас и ја не знаеме. Репете јадаме секојаш. <laughs> Ево истиот принцип, значи никош не да не викаме, не знам, ете, не сте стигнале некако, ете, динамично време, петок, сега краток ден, па не можеш да се готвиш. абе колач, колачи, било што, нешто си купил си, однеси. Тоа што имаш, тоа однеси. Господ е таму кој што ќе множи, ќе што ќе прави, ќе прави важно, ќе има. ќе има, секоја ќе благословено, која ќе му го дадеме тоа што го имаме. И дори останало, и тоа станале 12 кошници, сега да не објаснуваме многу што е бројот 12, што се тоа може да значи. И дори имало и да, за да им се однеси и на домашните, на други, да се подели и со нив. И така ги собра на наполнија 12 кошти, значи со парчење од петте јачминови левови што им остана на, на оние кои јадеа. И луѓето која го видоа чудото што го направи, рекоа, овој е на вистина пророкот кој требаше да дојде на свет. За кој пророк овде на збора? Кој го кажал ова? Кој го пророкол ова? Од каде ова им светнало? Да твориме за кратко. Во второ законие, 18 глава. Мојсе пророкувал дека ќе се појави пророк, како и него, значи во 18 глава, од 15 стих до 18, Господ, твојот Бог, ќе ти издигне од твојата средина, од твоите браќа, пророк, каков што сум јас, слушате го него. Сосем онака како што и молеше од Господа својот Бог на Хорив, на денот на Собирот, кога велеше, не сакам веќе да го слушам гласот на Господа својот Бог, ниту сакам веќе да го гледам тој силен оган за да не загинам. Господ ми рече на тоа, право рекоа, ќе им издигнам пророк од среде имите браќа каков што си ти, ќе ги положам своите зборови во неговата уста за да им каже се што ќе му заповедам. Ако некој не ги послуша моите зборови што ќе ги зборува пророкот во моје име, тој ќе одговара пред мене. Интересно, луѓето, самите луѓе на Синај кога загрмел господовиот глас, кога значи, толку впечатливо чудо се случува на планината, побарале повеќе да не го слушаат Божиот глас. Значи, не, не сакале да има таква силна манифестација на чуда. И рекле, дај, ти зборени, ти ние ќе слушаме. Па мој се им вели, Господ ќе подигне пророк, кој ќе дојде и ќе ви зборува. А овие повторно, што бараат? Повторно бараат чуда, трчат по чуда. Не знам дали забележавте, всушност ја читале оваа глава, дека овде се случува цела брканица. Пазите, тоа е море. Дали забележавте Марко што вели? Овие тргнале со кораб на другата страна, а овие која слушнале и виделе дека идат пеш, и заобиколиле, и стигнале пред нив таму. Трчаат по Исуса. Од кои причини? Потоа ќе го остават сите, забележите. Заради чудата. Иако велат, зарем не е овој пророкот, тој, за кој што збруваше Мојсей, ама не им текнува, зарем не се секјаваат на што алудира Мојсей таму. Ти ви пратам пророк кој што ќе ви каже се што треба да ви каже. А не да очекувате не знам какви чуда или било што. А тие сепак трчат повторно по чуда. Тоа е човечката природа. И денеска имате мноштво на луѓе Кај нас се разречени редовите, а имате еден куп луѓе, на луѓе следат учители кои што ете наводно се харизматични, вакви, такви прават, чуда наводно, не знам што, собираат цели стадиони, луѓе. Луѓето не се променеле многу. Верата се базира на Словото, не на чуда. Јас ова вечер чудо не направив, За чудо вие ме слушате. Може би чудото е тоа што успеа во 14 стига да ги покрема пола саат. Тоа може би чудо, меѓутоа верувам дека кажав доволно, кажав многу и верувам дека овие зборови ќе бидат забележани во вашите срца и ќе извлечеме многу поуки. Видовме, значи, кои се нашите калкулации, а и го видовме семокинот Бог. Ова токму беше мисионска тема. Ми се чини и може и во добро време, кога еве размислуваме да почнеме некоја акција, да испечатиме некоја литература и да тргнеме да ја растуриме на ова мноштво кое што е гладно. Верувате, е гладно. Гладно за духовна храна. А ние сме тие кои што треба да го ја однесеме и да не се прашуваме никогаш, па неаме пари, па што можам јас на толку народ. Не можеме ние, туку може Господ ако ние тоа што го имаме, го дадеме во негови раци. Тоа што ќе умножи. Нека му е слава на Бога. Амин.